octantus trigesimus tertius item alius de epifania quam vis sciam dilectissimi quod sanctitatem vestram hodierne festivitatis causa non lateat anque secundum consuetudinem evangelicus nobis sermo reseraverit tamen ut nostri nihil desit officii loqui de eadem quod dominus donaret audebo ut in communi gaudio tanto religiosior sit omnium pietas quanto magis fuerit intellecta solemnitas Providentia misericordiae Dei dispositum habens per iunti mundo in novissimis temporibus subvenire, salvationem omnium gentium prefinivit in Christo. Ut quia et cunctas nationes averi Dei cultu impius dudum error avertarat, et ipse peculiares dei populus Israel ab institutis legalibus pene totus exciderat, conclusis omnibus sub peccato omnium misereretur. Deficiente enim ubique justitia, et toto mundo in vana et maligna prolapso, Nisi judicium suum potestas divina deferret. Universitas hominum sententiam damnationis exciperet, Sed in indulgentiam ira translata est. Et ut clarior fieret exercende gratie magnitudo, et ut clarior fieret exercende gratiae magnitudo, Tunc placuit abolendis peccatis hominum sacramentum remissionis afferri quando nemo poterat de suis meritis gloriari. Huius autem delectissimi ineffabilis misericordiae manifestatio facta est Herode apud Judeos tenente ius regium ubi legitima successione cesante et pontificum potestate destructa alienigena obtinuerat principatum ut veri regis ortus ilius prophetiae probaretur voce quae dixerat non deficiet princeps ex iuda neque dux de femoribus eius donec veniat cui repositum est et ipse est expectatio gentium de quibus quondam beatissimo patriarche abrahe innumerabilis fuerat promissa successio non carne semine sed fidei fecunditate generanda et ideo stellarum multitudini comparata, ut ab omnium gentium patre non terenna, sed celestis progenies speraretur. Ad creandam ergo promissam posteritatem, heredes in sideribus designati, ortu novi sidedis excitantur ut in quo celi fuerat ad hibitum testimonium celi famularetur obsequium como vet magos habitatores remotiores orientis stellis ceteris stella fulgensior et de mirandi luminis claritate viri ad hec spectanda non incii magnitudinem significationis intelligent agente hoc sine dubio in eorum cordibus inspiratione divina ut eos tante visionis mysterium non lateret et quod oculis ostende battur in solitum animis non esset obscurum denique officium suum cum religione disponunt et his se instruunt donis ut adoraturi unum tria simul credidis se demonstrant auro honorantes personam regiam mira humanam ture divinam ingredium to eat judaici regni precipuam civitatem et in urbe regia ostendi sibi postulant quem ad regnandum didicerant procreatum Conturbatur herodes timet saluti sue metuit potestati requirit a sacerdotibus et doctoribus leges quid de ortu Christi scriptura predixerit. In notitiam venit, quod furat profetatum, veritas illuminat magos, in fidelitas obcecat magistros. Carnales Israel non intelligit, quod legit non videt quod ostendit utitur paginis quarum non credit eloquies ubi est judeae gloriatio tua ubi de abraham patre ducta nobilitas ecce maior servis minori et alienigenes in sortem tuae hereditatis intrantibus, eius testamenti quod in sola litera tenes, recitatione famularis, intret, intret in patriarcharum familiam, gentium plenitudo. Et benedictionem in semine Abraham, qua se filii carnis abdicant, et, Fili promissiones archipiant adorant in tribus magis omnes populi universitatis autorem et non in Judea tantum deus sed in toto orbe sit notus ut ubique in Israel sit magnum nomen eius coniam hanc electi generis dignitatem sicut infidelitas in suis postulis convincit esse de generem ita fides omnibus facit esse communem adorato autem domino magi et omni devotione completa secundum admonitionem somni non eorem quo venerant itinere revertuntur oportevat enim ut iam in Christo credentes non per antique conversationes semitas ambularent sed novam ingressi viam a relictis erroribus abstinerent tum ut herodes vacuarentur insidie in dominum Iesum impietatem doli per simulationem disponebat officii. Unde quia spes istius erat soluta comenti in maiorem favorem iracundia regis exardescit. Nam recolens tempus quod indicaverant magi, In omnes Bethlehem pueros rabiem crudelitatis effundit. Et cede generali in beatam civitatis Ilius de sevit infantiam. Estimans fore ut nullo illic parvulo non occiso, occideretur et Christus, at ille qui sanguinem suum pro mundi redemptione fundendum in aliam deferret aetatem aegypto se parentum ministerio subvectus intulerat repetens scilicet hebrae gentis antiqua cunabola et principatum veri joseph maiores providentiae potestate dismonens ut illam diriorem omni in aedia famem qua egyptiorum mentes veritatis inopia laborabant veniens de caelo panis vitae et cibus rationis auferet nec sine illa regione pararetur singularis hostiae sacramentum in qua primum occisione anni salutiferum crucis signum et pasca domini fuerat pre formatum his igitur delectissimi divine gratiae misteries eruditi diem primitiarum nostrarum et in coactionem vocationes gentium rationabili gaudio celebremus Gratias agentes misericordi Deo, qui dignos nos fecit, sigut aet beatus apostolus, in partem sortis sanctorum in lumine, qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum fili de suae, sue, quoniam sicut profetavit Isaías, gentium populus qui sedebat in tenebris, lucem vidit magnam, et qui habitabat in regione umbre mortis, lux orta est eis. De quibus idem dicit ad dominum, gentes quae te non overunt invocabunt te, et populi quae te nesciunt, a te confugiant. Hunc diem Abraham videt, et gavisus est, cum benedicendos fidei sue filios in semine suo, quod est Christus, agnovit. Et omnium se futurum gentium patrem credendo prospexit. Dans gloriam Deo et plenissime sciens quoniam quod promisit potens est et facere hunc diem david canebat in salmis dicens omnes gentes quas fecisti venient et adorabunt coram te domine et honorificabunt nomen tuum et illud notum fecit dominus salutare suum ante conspectum gentium revelave justitiam suam quod utique exinde fieri novimus ex quo tres magos de longinquitate suae regiones excitos ad cognoscendum et adorandum regem celi et tere stella perduxit cuius utique famulatus ad formam nos sui hortatur obsequii. Ut hui gratiae, quae omnes invitat ad Christum, quantum possumus seriamus, qui cumque enim in ecclesia pie vivit et caste, et caste, qui ea quae sursum sunt sapit, non quae super terram, celestis quodamodo in star est luminis, et dum ipse sancte vite servat nitorem, multis viam ad dominum quasi stella demonstrat. In quo studio dilectissimi omnes vobis in vitem prodesse debetis, ut in regno Dei ad quod recta fide et bonis operibus pervenitur, sicut lucis filii splendeatis. Per Christum Dominum nostrum.